azken finean, e, eh, eh, amase egun agero, eh, akordio bat atsemana izan da gaur egun zuzendaritzarekin, hori takarazteko, oinarrizko proiektuan postak amabiturnadak endun izituen, esan nahi zuen amazazpi lanpostu gutiago, e, hor eta gaurko akordioarekin bost turnada kenduak izanen dira, Uh, esan nahi du sortzi lan postu gutiago. Beraz, là c'est une question à lui mugimenduaren esker, gimendoir les chèques mon gimendoir les chèques euh dès